Granda cat fabelo, ciel regio caton accetis. En friponio regis regio, cae oni povas diri, che li regis felice, char ciam gi devis esti, ciui regatoi obeis lin volonte, cae cun la amo. Nur iam iu de temp al tempo line ne obeis, cae tiu estis lia filineto, la malgranda princidino. Yes, la regio ordonis al si, che si ne ludu per pilco sur la castella stupareio, sed vane. Foie apena usia vartistino momenton ec dormetis, iam la princidino estis cun sia pilco sur la stuparo, cae ien eble di signoro sin punis, au diablo contraumetis al si piedon, si falis cae lesis sian genuon. Si sidis sur la stuparo, cae ploris, se si ne estus princidino, ni dirus, che si plen buche criis, mem compreneble, tui alcuris corteganinoi, cun cristalai lavuioi, cae silcae bandagioi, decregiai curacistoi, cae tricortegai capelanoi, sed doloron de la princidino povis depreni neniu el ili tiam sciovigis sur voie il maliunulino, cae vidante la princidon plori sur la stuparo, algenuis al sci, cae bele diras, pa, ne ploru princidino, se mi alportus al vi beston, ciu havas smeralda in oculoin, cae tamen neniu stelos de gi, tia in libharoin, cae tamen gine estas viro, faire rantan tegumenton, cae tamen gine forbrulos al gie, belur piedetoin, cae tamen ne niam tratruos ilin al si, cae en pusetoi dexes tranchiloin, cae tamen gine trancias al si viandon, certe iam vine plorus. La princidino ec rigardis la avineton, el unu sia blua oculo ancora ufluis larmoi, sed la dua iam ridis pro gioio. Avinio, ja tia besto, si diras, tia besto ne existas en la mondo. Yes, ja, diris la avineto, se signoro regio donus al mi, ciom mi postulus, tui mi alportus gin al vi. Tion si diris, cae lante lamis for. La princidino restis sidanta sur la stuparo, sed iam ne ploris, nur si pripensis, Cia besto gi povas esti? cae tiam si egbedauris, che si ne havas gin, che la avino nenion alportos al si, cae comencis de nove malalaute plori. Ocasis, che signoro regio jus rigardis el fenestro, char li volis scii, cial la princidino tion criis, cae tial li cion vidis cae audis vidinte che la avino tiel bele tranquilligis la princidinon, de li exidis sur trono mese de siai ministroi cae consilistoi, sed la beston li ne povis forgesi, smeralda in oculo in ci havas, li ripetis al si constante, cae tamen ne niu stelos ilinde gi, lib haro in ci havas tiai, cae tamen gine estas viro, La tegumenton ci havas faire rantan, cae tamen ci ne forbrulos alci, la velur piedetoin, cae tamen neniam ci tratruos ilin assi, cae en la poscetoi ci havas dexes tranciloin, cae tamen ci ne trancias assi viandon, cio ci estas, ciam la ministroi vidis, che la signoro regio sencese ion flustras assi, capneas cae montras assi sub la naso longain libharoin, ili ne povis compreni cio ocasas cun li, gis fine maliuna canceliero recte demandis la region. Mi meditas, diris la regio, cia besto gi estas. La oculoin gi havas smeraldain, cae tamen ne niu stelos ili de gi. La libharoin gi havas tiain, cae tamen gi ne estas viro la tegumenton ci havas faire rantan, cae tamen gine forbrulos brulos alci, la velur piedetoin ci havas, cae tamen neniam gitra truos ilin, cae en la poscetoi ci havas dexes tranciloin, cae tamen ne trancias al siviandon. Cio ci estas? Nun de nove la ministroi cae consilistoi sidis, cap scuis, cae montris asi permane sub la naso granda in liparoin, sed neniu povis diveni, ciu besto gi estas. Fine la maliuna canceliero en nomo de ciui diras, ciel tion diris la princidino al la avino. Signoro regio, tia besto ja ne existas en la mondo sed la regio ne lasis sin persvadi, cae sendis post la avinon la plei rapidan curieron. La curiero galopas sur cevalo, galopas, gis faireroi el sub la hufoi spruzas, cae jen, jen la avino sidas antau sia cabano. Avinio, ec criis la curiero de sur la cevalo, signoro regio devas havi tiun beston. Li havos, diras la avino, cion li volas, se li donos al mitiom da taleroi, cion da plei bona argento trovos locon sub cufo de la regia pagno. Retro galopas la regia curiero al la palazzo, gis polvo revigas al la firmamento. Signoro regio, li raportas, la avino al corducos la beston, se vi donos al scitium da taleroi, cium da pleibona argento trovos locon sub la cufo de via panio. Tione estos multe, pensis la regio, cae juris grandan juron, che li donos al la avino giuste tiom da taleroi. Sed tui li iris al sia panio. Pagno, li diras, ni ricevos visiton, Prenula etan belan cufeton, tiun plei malgrandan el ciui, ciu covras nur vian harnodeton, cae la maliuna panio faris tion laulia volo. La avino alvenis en la palazon, cae portis sur la dorso, per tuco, bele circauligitan dors corbon. En la granda halo attendisiam la regio, lia panio, cae la malgranda princidino, sed anca uciui ministroi, secretai consilistoi, armeestroi, cae presidantoi attendis, ec nespirante prosci volemo. La avino lante, lante estis disliganta la tucon, la regio mem descendis de sur la trono, por vidi la beston de proxime, fine la avino deprenis la tucon, cae el la dor scorbo exaltis nigra cato, cae per unu salto exidis sur la trono. Ha, avinio, ec criis la regio sene revigite. Vi trompas nin, gi estas ia nur cato. La avino apogis la manoin ie la coxoi. Che mi trompas vin? Nur rigardu, si diris montrante la caton. Ciam la cato sidis sur la trono, brilis giei oculoi verde, ciel la plei belai smeraldoi. Nur rigardu, diris la avino, che gi havas smeralda in oculoin, cae ilin, signoro regio, ne niu stelos de gi, cae la libharoin ancau gi havas, cae ne estas viro. Sed, oponis la regio, gi havas avinio nigran pelton, cae ne faire rantan. Atendu nur, defendis sin la avino, cae cuspe caresis la caton. Vere audeblis cracado de etai sparcoi, cae la piedetoin, plue diris la avino, gi havas velurain. Ec ne la malgranda princidino, se si irus nud piede, cae piet pinte, curus plisilente. Bone concedis la regio, sed gi havas ecne unu pocheton, nec dec ses tranciloin. La pochetoin, diris la avino, gi havas sur la piedetoi, cae en ciu aceran tranchilon, ungeton, nur calculu, ciu ili estas dec ses. La regio mansignis do alla la maliuna canceliero, che li calculu la ungetoin de la cato. La canceliero clinicis al lacato, cae captis gin ie la piedo por calculi. Sed lacato nur eccracis, cae iam ungis lin tui ce la oculo. La canceliero rectigis, mancovrante la oculon, cae diris, Signoro Regio, mi havas iam malforta in oculoin, sed mi opinias, che da ungetoi estas multe, pri quar mis cias tute certe tiam man signis la regio alla la unua ciambelano, che li calculu un getoin de la cato. La ciambelano captis la caton por calculi, sed tui li levigis tute punza circa upalpante sian nason, cae diris, ili estas, signoro regio, sumedeg du, mi calculis hoc, po quar sur ciu flanco. Tiam mansignis la regio alla la plei supera presidanto, che li calculu ungetoin de la cato. Sed appena la respectinda signoro clinigis alla la cato, tu le rectigis pripalpante sian desungitan mentonon, cae diris, vere giuste ili estas dexes, signoro regio, la lasta in quar jus me fin calculis. Nu, cion fari? suspiris la regio. Do la caton mi devas iam aceti, sed vi, avinio, mi diras, vi estas frippono. Alla la regio restis donenio alia, ol calcul elmeti sur la tablon argentain taleroin. Poste li deprenis de sur la capo de sia panio la malgrandan, el ciui la plei malgrandan cufeton, cae metis gin sur la taleroin. La cufeto estis tiel malgranda, che sub gi oni povis loci giuste nur quin taleroin. Ien vi havas, avinio, in quin taleroin, cae iru adiaue, diris la regio, cae giois, che li havigis tion tiel malclare. Sed la avinio capneis, cae diras, Ne tion, signoro regio, ni interconsentis. Vi estas dononta al mitiom da taleroi, cium da plei bona argento locigios sub la cufo de via pagno. Vi vidas ja, defendis sin la regio, che sub la cufo locigios giuste nur quintaleroi el la plei bona argento, La avino metis la cufeton sur la manon, caresis gin, turnis sur la manplato, cae lante diras, Mi opinias, signoro regio, che la plei bona argento en la mondo estas la argentai haroi de via pagno. La regio ecrigardis la avignon, ecrigardis la pagnon, cae diris malalaute, Vi pravas, avigno, Tiam la avinio bele surmetis la cufeton sur la capon de la regia panio, caresis sian blancan hararon, cae diris, cae nun, signoro regio, vi estas dononta al mi da taleroi, cium da argentai haretoi estas sub la cufo de via panio. La regio ecmiris, la regio mornigis, la regio fine ecridetis, cae diris, Vi estas ja avinio ege granda friponino. Nu jes, infanoi, juro estas juro, cae tial la regio devis pagi al la avinio, ciom si postulis. Li petis do sian panion, che si sidigiu, cae ordonis al sia plei supera contisto, che li calculu siain argentain haroin, ciui havos locon sub sia cufeto. La contisto calculas, calculas, cae la regia panio bele sidas, ec ne movigas, cae ien viscias la maliunulo shatas dormon, cae facile ec dormetas, mal longe la regia panio ec dormis. Dum si dormis, calculis la contisto pohareto, cae giuste ciam li calcul atingis gis unum mil, eble pli forte li ectiris iun argentan haron, la regia panio vecigis. Ve, si ecgriis, cial vi vecas min, mi havis viglan sonjon, mi songis, che jus transpascis venonta regio la limon de nia lando. La avino excuis. Cie strange, she has diris juste hodia ucemi cheme eclogios mia nepeto el la naibara regno sed la regione auscultis kai ec cries de quie panio de quie venos venonta regio de lando, el quiu regia cortego tion menescias diris la regia panio char jus vive min.» dume la plei supera contisto lu calculis kai la regia panio de nove ec dormis la contisto calculas, calculas, iam gis du mil, cae tiam de nove lia mano excuis, cae li ectiris forte argentan haron. Hei, iunuloi, ec gris la regia panio, cial vi vecis min? Jus mi songis, che ave non tan region al conducos citien neniu alia, nur citiu nigra cato. Pa, panio, miris la regio, ciu iam ain audis, che cato al conducis iundomen, Iel ci ocasos, diris la regia panio, sed nun lasu min dormi. De nove ec dormis la regia panio, de nove calculis la contisto. Ciam li fin calculis la trimilan, cae la lastan, excuis lia mano, cae li sen vole de nove forte ectiris. Ha, vi mavuloi, ec criis la regia panio, vi ne lasas la maliunan ulinon tempeton dormi. Jus mi songis, che la venonta regio al veturos citien cun sia tuta domo. Nu, tio ne jam panio, pardonu al mi, diris la regio poste, set tio versimile ne estos vero. Ciu povus alveturigi cun si la tutan regian castelon? Ne parolu knabo sen kerne, mentoris lin la panio, neniam onis sias cio povas ocasi. Yes, yes, capscuis la avigno. Bone diras la patrino, signoro regio, al mia mortinta edzo, dio donu al li eternan gloron, profetis ciganino. Foie coco forbecos vian tutan bienon, cae tiam la edzo, povrulo, ecridis, cae diras, nu, ciganino, sciu, tio versimile ne estos vera, giuste ciel vi, signoro regio. Nu, cio, demandis la regio si vole, Gine estis vero ču, La avino Comensis viši larmoin. Nu, al flugis Rugia koko, nome incendio, kaj cion ci forbekis al ni. La edzo poste iradis, spirit spiritmanke, kaj radis diradis. La ciganino pravis, la ciganino pravis. cae nun la povrulo iam dudec iaroin estas morta. Tiam la avino ecploris, sed la regia panio prenis sin circau la colo, caresis sian vangon, cae diris, Ne ploru, avinio, alie ancau mi comensos. Tion la regio ectimis, cae tial rapide li comensis tintigi la monon. Li estis metanta taleron post talero, gis li calcul elmetis tri mil giuste tiom, cium da argentai haroi amplexas la cufo de la regia panio. Nu, avinio, li diris, jen vi havas, cae dio benu gin, sed de vi on in La avino ecridis, cae ciui ecridis cun si, cae si comensis en bursigadi la taleron sed kial povus suffici la burso si devis shof amassigi la taleroin en la dorscorbon kai la dorscorbo tute plenis de ili la avinio gin et ne levetis du arme estroi kai mem la regio helpis al shi sur la corbon kai tiam la avinio bele al ciui riverenzis adiauis la regian panion, cae nur ancora uturnigis por laste rigardi sian nigran caton Jurka. Sed Jurka nenie la avino turnigas, vocas Cici, cici, sed la cato ne nie, sed el post la trono videblas ies piedetoi. La avigno iras tien piet pinte, cae vidas, la princidino eg dormis en angulo post la trono, cae sur sia sino dormas, cae ronronas la ege costa iurca, cae la avino el poscigis taleron, cae en manigis gin alla princidino, se si volis doni gin memore, Do ege si eraris, cae ciam la princidino vecigis, cae trovis sur sia sino la caton, cae en polme la taleron, si prenis la caton en la bracoin, cae iris cun tra la plei curta voio la taleron frandel spesi, sed eble ancaution la avinio sciis anticipe. Dum la princidino ancora udormis, la avino estis iam longe heime, gioiante, che si alport mortis tiom da mono, che si lasis Jurkan en la plei bona manoi, sed pleje si giois, char transportisto jus alveturigis el la naibara regno sian nepeton Vasek.